vienas klausimas kurį reikia aptarti tai lietuvių dalyvavimas antrajam pasauliniam kare nesinori čia jį lysti nes be galo be krašto būtų nepamirškite lietuvių buvo jungtinėse amerikos valstijose gyveno britanijoje buvo ko ne visuose frontuose vienokie ar kitokie lietuviai vienur ar kitur pasirodė. Dalyvavo ir Vokietijos pusėje, tie e, Hilfe vadinami ar pagalbiniai kariniai batalionai, kuriuos čia visai pripainioja ir, ir policiniais ir taip toliau. Ten policinių bu, buvo iš policininkų suformuoti Kaune porą. Ir, ir jie tiesą sakant, tai buvo daugiau prie lietuvių nacionalistų partijos ir, ir tokie šiaip savo. Funkcijas jie vykdė tiesiog visokias. Vokiečiai nenorėjo iš tų tokių mm, užimtų kraštų gyventojų organizuoti pulkus ir divizijas, dėl to buvo pasirinktas bataliono dydis ir e, tie batalionai, e, kaip taisyklė, buvo tikimasi, kad jie perimtų tas funkcijas, kur, kurias reguliarių kariuomenė na, tiesiog karinius dalinius veltui naudotų. Tai iš dalies viešos tvarkos palaikymas, ypatingai daug logistikos ir geležinkelio apsauga vienokio ar kitokio objektų saugojimas. Ir e, tai toli gražu nereiškia. Ten, tiesą sakant, jų net numeracija buvo išmėtyta įvairiausių tautų ten jų ir, ir šalių tų Hilfe bataljonų būtė. E, iš principo jų veikla labai priklausė nuo to, ką vokiečiai norėjo daryti, iš ko ji buvo sudaryta ir, sudaryti ir kam skirti. Tai jeigu Vilniuje du batalionus e, sudarė, na aišku, kad ten Vilnių lietuvių nebuvo, kad juos sudaryti iš visokių mm, nemaža dalim iš belaisvių, e, tai jie nu, ten ir užsijėmė. Sakykime, paneriuose dalyvavo žudynėse masinėse e, žydų ir, ir, ir nežydų. Ne E, kitus galėjo mm, likimas nunešti tiesiog į frontą, tai ten buvo Demjansko katile šiauriniai rusai prie, prie Pskovo ir Novgorodo pakliuvę. Ne ten nužygiavo frontas sumalus, atsidūrė apsupti ir, ir vėliau vokiečiai tą apsupti pralaužė, įsigelbėjo. Yra ten tokio pasakojimo, kad iš Stalingrado katilo liktai ėmė ir išėjo, ten nieko labai neklausė, būtent lietuvių ten kažkoks dalinys. O šiaip blaškėsi jie, ten, na, kariniu požiūriu nei, nei velniui pagalys, nei dievui žvakė. Kai kurie nu, nusiblaškė į Jugoslaviją, į, į Šiaurės Italiją, dar dalis ten jų sugebėjo apie 70 ar kiek pereiti į sąjungininkų pusę, į generolo Anderso korpusą, Lenkų reguliarios kariuomenės už, už sąjungininkus kovojusi Italijoje dalinius. Na, visaip, visokių ten jų buvo. E, bet e, sakyti, kad jie suvaidino kokį nors vaidmenį rezistencijai, na, gana sunku. 44 e, prasidėjo žirištų, žirištų dalinių masinės dezertiravimas, tiesiog nenorėjo dalis trauktis į jokias Vokietijas ir, ir liko, liko Lietuvoje. Tai partizanų iš jų buvo, bet ne, ne jie toli gražu buvo nei pagrindas, nei, nei, nei kažkokia esmė. E, da, dalį jų, sakykime, naudojo, naudojo Hitlerio Ukrainoje būstinės apsaugai, kai kurie pakliūdavo į mm, antipartizaninės operacijas Baltarusijoje ar, ar, ar Ukrainoje vykdyti. Iš principo ten yra tų skaičiavimų, tai ketvirtis iš tų batalionų į kokius nors tokią veiklą, kurią galima traktuoti kaip karo nusikaltimai, buvo įsipainę, bet tai nereiškia, kad visas batalionas dažnai ten tie patys mėgėjai pašaudyti ar, ar namus padeginti ir, ir, ir, ir siautėdavo viena ar kita bataliono kuopa. Tai buvo, buvo tokių, reikia, reikia tą žinoti, iš viso tose batalionuose ten iki 12 tūkstančių 000 E, žmonių dalyvavo. E, ta pati galima pasakyti ir apie Stalino Sovietų Sąjungos pusėje atsidūrusius lietuvius. Paprasčiausiai ta Lietuvos kariuomenė, tarpukarinė Karininkija nuginklavo, dalį karininkų išvaikė, kitus į Maskvą į kursus, tose kursuose dar ir sušaudė. Matyt, kad karui prasidėjus dalis kursuose buvusių liko gyvi, nes jėmė naudoti lietuvių karininkus net ne tai, kad fronte kariautų sovietinius karininkus mokyti. Ir tai nenustabu, karo pradžioj kokį nors karinį išsilavinimą e, sovietų Stalino kariuomenėje turėjo mažiau negu vienas procentas e, karininkų. Taip ten buvo pilietinio karo aukos ir, ir visokie veikėjai iškilę, kartais ir, ir be pradinio išsilavinimo, na, vėliau ten maršalų bylos, e, masinis teroras, palietęs tame tarpe ir karinius kadrus, viską taip apvalė, kad, kad ten diletantų armija buvo. Na, bet e, kaip, kaip čia bebūtų, karai prasidėjus, e, tie lietuvių kariniai daliniai, jie buvo sujungta į 29 teritorinį šaulių korpusą, Ir karo pradžioj pasirodė tiesiog kaip niekas. Ta prasme, dingo kaip, kaip, kaip dūmas. Nelabai jie ten ir pasirodyt galėjo. Vilniuje buvę daliniai prie Varėnos manevrus išvaryti, išvaryti į manevrus, bet be ginklų ir be amunicijos. Na, ką jie ten manevruotų, nelabai pasitikėjo, švelniai tariant. E, kiti e, labai jau simboliškai priešinosi ir pasidavinėjo. Žodžiu, ta, tas korpusas išnyko. E, labai nedidelė dalis e, kažkur pasitraukė kartu su visokiais sovietiniais aktyvistais į Rusijos gelmę. E, tas pasitraukimas buvo labai savotiškas, švelniai tariant, nes prasidėjus karui, Berija konkrečiai, na, Sovietų sąjungos spets tarnybų kuratorius pagrindinis, jisai neleido apginkluoti vietinius komunistus, nei čia, nei, nei kur kitur. Irgi nenorėjo ir nepasitikėjo, tai po to m, mm, uždarė senas sienas. Tiesiog visos senos sovietų sienos buvo saugomos ir nieko neleido, jeigu tas negalėjo įrodyti, kas jis toks, kur čia važiuoja, kokiu reikalu. Na, rusiškai nemokant, dar kokį nors neaišku, be dokumentų ir, ir su šautuvu, tai ir vietoj sušaudydavo. Tai ten tokių visokių komunistinių veikėjų yra žuvę. Uh, Mm, taip, ką ten veikėjo, kokį ten Gedvilovos Minską nesušaudė, e, Henriką Zimaną, čia vėliau tokį ideologą, tiesos redaktorio irgi. Tas tiesą suprato, dėl ko, kad su baltais marškiniais matai, kas Sovietų sąjungoje akise nematė, kad kas nors vaikščiotų. Dar, dar ir batais vasarą, o ne su, su auliniais. Na, tai jam ten porą kartų vos blogai nepasibaigė. Na, bet e, tiek to, tai visokių tokių bėgalių, pabėgalių. Ai, tai tas va, uždraudimas judėti nulėmė, kad e, ir žydai iš Lietuvos nepasitraukė. Nors žinojo, kad vokiečiam atėjus, kas čia jų laukia, nieko gero švelniai tariant. Bet kaip ir kur? Nieks neusėmė evakuaciją, e, bėgo tik tai komunistiniai vadovai su automobiliais ir, ir ir su savom dvejom net neleido niekur judėti. Na ir, ir atiteko Hitlerį. E, buvo dalis ten visokių tokių veikėjų, kurie m, mm, paprasčiausiai ir Sovietų sąjungoje gyveno, Lietuvė ir iš Lietuvos kilę. Pagaliau e, buvo Vilniuje ten tokia karininkų mokykla atidarė kursus ten kas dešimtas sportorgų turėjo būti, bet ten ne, ne vienetai, nu dešimtis, vos ne penki šimtai e, mokėsi toj mokykloje, priimta buvo. Tai šitą taip e, irgi išvedė. E, pakliuvo besitraukiant pakeliui visokios vokiečių polimo kryptis. Žodžiu, gavosi taip, kad tos sovietinės Lietuvos LTSR kariuomenės neliko faktiškai nieko. 40 Nu, pirmų metų rudenį Maskvos mūšio metu prisiminė komunistai ir bolševikai, kaip gerai buvo Latvijai nu, per pilietinį karą, kaip jie ten kaimus degino ir visus šaudė, eserus, anarchistus, kas po ranka pasipainė. Ir, ir iš Latvijos sudarė pulką, vėliau diviziją, tai toj Latvijos divizijai buvo e, pulkas ir, ir lietuvių. Ir tai pasirodė mūšio metu prieš vokiečius labai gerai, Ir nors iš to lietuvių ten dalinėlio rageliai ir nageliai liko, bet išvadas padarė sovietiniai veikėjai. Ir e, gruodžio 18 dieną Stalinas ir su visa vadovybė leido kurti lietuvišką 16 šaulių diviziją. Na ir pradėjo rinkti, surankiojo ten tų lietuvių ir, ir panašių. E, pirmai pradžioje apie tūkstantį žmonių, vėliau išaugo ir, ir daugiau. Beje, bendrai Stalinas leido nacionalinius karinius dalinius antro pasaulinio karo metais, 41-ais, kai jo visa armija ta internacionalinė ir visokia komunistinė sumalė. O kai karas pasibaigė, visus juos išvaikė. Ne, nepaliko nei, nei vieno. Na, matosi, kaip žiūrėjo į visus gruzinus, lietuvius ten ir, ir, ir, ir kitus. 16 ta lietuviška divizija, jai vadovavo iš pradžių dar tie ten tokie veikėjai, kurie 20 ir ankstesniais metais Lietuvoje sukosi. Portorgo, ten Jonas Macijauskas toksai buvo komisaru e, vadovavo Feliksas Baltušis Žemaitis, dar kažin kada Šiaulių, ten to komunistų, bolševikų vadas karinių dalinių. Ir privadovavo jie, sumalė tą, tą diviziją baisiausiai 42 metais. Na, apie 15 tūkstančių ten buvo jau pririnkta. 4 tūkstančiai žuvo, 8,5 tūkstančio sužeisti, nieko nenuveikus, tiesiog buvo sutriuškinti, nes tie kretinai, jie iki apkasų kolonom, vidury dienos žygiuodavo, pakliūdavo į apšaudimą, nieko. Na, tiesiog, kariauti 20 amžiaus vidurio kare nemokėjo. Kariavo kaip Napoleono karais ir, ir žuvo kaip Napoleono kareiviai. Po to sumalimo jau ten lietuvių, kad, kad vėl tą diviziją užpildyti tiesiog nebuvo. Tai ėmė pildyti viskuo, kas panašus į lietuvių. Ten geras trečdalis e, buvo rusai, tame tarpe ir dalis karininkų. Tiesiog niekaip nesusiję. Po to iš Baltarusijos, iš Vilniaus krašto ir galiausiai žydų daug e, prisintė. Išėjo ta 16 divizija, kad pati na, žydiškiausia, pats žydiškiausias karinis dalinys Stalino sovietiniai kariuomeniai. Bet lietuvių ten irgi buvo ir svarbiausia, kad gal e, vadovais ten Adolfas Urbšas koks nors, ar, ar, ar Karvelis, jie, jie tokie buvo mm, e, tarpukariniai pulkininkai, generolai va, tapė, ta, tapė divizijos mm, e, vadais. E, ir, ir, ir pulkam vadovavo daugumai tos divizijos lietuviai. Na, 44-5 metais jie kariavo, kariavo šiek tiek prie Kursko, Baltarusijoj, vėliau nei Vilniui, nei Kaune čia jų, jų neprireikė, bet jie pro šiaurinę Lietuvą, Aukštaitiją, e, prie Šiaulių kovėsi ir e, galiausiai atsidūrė prie Klaipėdos. Ta Klaipėda užiminėjo, ten Klaipėdoj kažkoks ten antro pasaulinio karo fenomenas buvo, niekaip užimti negalėjo jos. Nors strategiškai svarbi, nes užspaudė e, šiaurės armijų grupę vokiečių kuršę, Na, o šalia Prūsija, atrodytų, tą pakrantę turėtų išlaikyti. Tai nei vokiečiai prasiverš negalėjo, nei, nei sovietai tą atkirtimą išplėsti. Šturmavo, šturmavo, Stalingrado mūšis trumpiau trūko negu Klaipėdos. Šiaip taip užėmė 45 metų sausio pradžioje, tai paskutinis va, Lietuvos gabalas, kurį, kurį sovietai atima iš vokiečių. E, bet, na kaip čia pasakius, e, vokiečiai geruoju atsitraukė, evakavosi ir daugiau tose paskutinių mūšių metų žuvo gaisruose ir ant vokiečių minų užsišokę, negu kad realiai mūšį kažkokiam. E, po Klaipėdas e, Kuršo, nes ten iki pat karo pabaigos tam Kuršė sėdėjo vokiečių divizijos, dalį evakuavo, dalis liko, niekaip ten užimti negalėjo, šešis polimus surengė sovietai, visus pralaimėjo. Na tai ir lietuviai ten, ten tupėjo prie kuršo fronte. E, divizija faktiškai, e, galima sakyti, vėliau išformavo, nes e, gegužės 8-9 švenčiant pergalę prieš Vokietiją, apskundė, kad ten vadovybė na, tostus kėlė, kad va, vokiečius sumušėm, dabar eisim rusus mušti, neprisėjom. Nors ten masinių represijų nebuvo, bet visą lietuvišką karininkiją atleido paliko rusus karininkus, vėliau ji tarsi taip iškilmingai grįžo per, per miestelius, per, per Vilnių, per Kauną su paradais visokiais, bet e, ji e, formaliai tik tai išliko kaip lietuviška. E, buvo pervadinta į Klaipėdą, ten motorizuotų šaulių diviziją jį, jį, jį ir dislokavo. Ten lietuvių, jeigu buvo, tai ten 1-2 procentai labai mažai ir tai dažniausiai visokių nomenklatūrininkų sūnus tarnaudavo, kad arčiau savų namų. Mm, normali okupacinė karinė rusiška divizija ir, ir Klaipėda dislokuota. Kita divizija buvo dislokuota Vilniuje, e, irgi motorizuotų pėstininkų. Dar sovietmetį prie Kauno dvi desantininkų divizijos. Ne pačiam Kaune, o šalia. Viena mokomoji, e, kita kovinė. Na tai žodžiu, kariuomenės sovietai Lietuvai negailėjo čia, ne ta žodis. Ir jeigu 40-ais, 41-ais, na, okupacijos, taip sakant, metais, čia buvo apie 220 tūkstančių sovietinių kareivių. Tai vėliau, kuomet, na kur jau ten po antro pasaulinio karo sovietų frontas, kur? Vokietijoje, kažin kur, na, Danija, artimiausias e, NATO, kaip sakant, priešininkų šalis – Tai čia iki Lietuvos ir, ir nuskristi jau čia sunku, ne tik, kad nužygiuoti. Tai jau tokiam giliam užnugarį veikia čia Pabaltijo karinė apygarda. Ir Lietuvoje buvo dislokuojama be KGB dalinių, nes pasienio kariuomenė KGB priklausė, po to dar buvo vidaus reikalų kariuomenė su savo pulkais, ten atseit kalinius prižiūrė, bet ir, ir, ir vidaus galėjo tvarką palaikyti. Tai be šitų spec tarnybų Lietuvoje buvo dislokuota apie 60 tūkstančių kareivių na tai dabartinė lietuva reguliarios kariuomenės penkis šešis kartus mažiau turi čia net su skatu ir su šauliais vis tiek tris kartus mažiau negu sovietai buvo kaip minėjau taikos metu ir giliam užnugarį šitiek čia visko laikė mm, okupacija okupacija Ten vėl išminčių buvo atsiradę prieš kokius 7-8 metus ir kas šlikščiausia istorikų Lietuvos. A, pradėjo šnekėti, kad tai čia ne kokia čia okupacija, okupacija baigėsi 46 metų rudenį, kuomet buvo panaikintas karinis valdymas. Nu ten kaip maži vaikai apgaudinėja klausytojus bandė apgauti, okupacija baigėsi tada, kada pas, karinė, kada paskutinis sovietų, tiksliau jau rusų kareivis iš Lietuvos išėjo. Mm, iki tol jį formaliai dar, dar tęsiasi. Administracinė karinė pakeitė partinė sovietinė okupacinė valdžia viso labo. Mm, tai, kad mm, ne, nebesivalkioja gatvėmis su automatais kareiviai, dar nereiškia, kad okupancijos nėra. Jie čia pat kareivinėse, ir Kaune, ir Vilniui. Ir kai tik kokie neramumai, tai sausio 13 prisiminkit, su tankai žmonės traiško. Uh, Ne, ne, nebuvo jokios okupacijos. Na, gerai, čia, čia sovietinių istorikų Lietuvoje apsivalymo normalaus nevyko, tai, tai turim visko. Porai tik tai atėmė laimės. Mm, to, tokiem kaip Jarmalavičius ten, ten ir Jonieniai, man regis. O visi kiti ir, ir, ir toliau darbavosi. Tuos darbus, kuriuos nuo 60-ų dirba. Bet Be to 16 divizijos buvo Lietuva užėmus, e, pabandė rezervinę 50 sudaryti. Tai tenai taip nuvadovavo, mažiau maisto davinių buvo pusantro karto negu kareivė, tai tie susirinkę kareivė pradėjo masiškai bėgti, o kai pabėgo visa grandis su kulkosvaidžiu, e, tai nusprendė, kad ne, iš to, iš to šia e, divizijos nieko gero nebus, ją išformavo ir lietuvis tuos, kurios mobilizavo 44-5 metais, daugumą išmėtė po įvairiausius karinius dalinius, kurie padėjo savo galvas šturmuojant Vokietiją Oderio ten ypatingai e, kautynėse. Kiek žuvo lietuvių kariaudamų už, už Staliną? Apie 30 tūkstančių žuvo. Tai palyginimui partizaniniam kare žuvo 25 tūkstančiai. Gerokai mažiau. Mobilizavo, primobilizavo apie 100 tūkstančių, 106 tūkstančius e, lietuvių. Na, kas trečias, vienaip ar kitaip, kaip minėjau, žuvo. Vėliau tie 16 divizijos, ypač visokie komjaunuoliai, ten tokie vadai, ar, arba net ir tie mobilizuoti buvo suvokiami Sniečkaus, ypatingai Sniečkaus. Na, iš dalies ir sovietinės valdžios kaip patikimi žmonės, patikimi kadrai, kuriuos reikia kišti valdžią, partiją priminėti ir na, formuoti Sniečkaus ištikimų tokių pavaldinių sluoksnį. Kitu tokiu sluoksniu buvo veikėjai išėję iš miško, tai yra raudonųjų partizanų judėjimo atstovai. Na, Lietuvoje čia tų partizanų e, lietuvių mm, e, formaliai kaip ir buvo karinės organizacijos tiek krikdemų, tiek, tiek liaudininkų ar vliko vėliau, bet, e, na, kažinko jie nedarė. Priešas numeris vienas sovietai, nacijai numeris du. Tokia svajonė, kad vieni kitus jie išpjautų tie sovietai su naciais. O gal tai baigsis kaip po pirmo pasaulinio karo. Tas pirmo pasaulinio karo mm, pavyzdys jis naviliojo visus. Metona taip galvojo. Galvojo taip, nežinau, ten, ten tie, kurie lietuvių aktyvistų fronte susirinkę buvo. Galvojo taip, vliko. Galų gale net ir partizanai pokario taip galvojo. Kad ta prieš priešą tarp uh, iš pradžių Vokietijos ir Sovietų sąjungos, o vėliau vakarų ir Sovietų sąjungos, jie vis tiek baigsis e, abiejų pusių nusilpimu ir atsiras galimybė Lietuvai atkurti nepriklausomybę. Na, taip nesigavo, viską pakeitė vienas keistas faktorius, o jis vadinosi e, brandolinis ginklas. E, na, bet čia tai, tai gal nelysiu, brandolinio sulaikymo mm, sistema ėmė iš tiesų stipriai veikti ir, ir, ir 49 ar Korejos karas elementariai vyko. Atrodė, kad, kad tuoj tuoj tas karas persimės ir, ir po visą pasaulį nepersimėtė. Susilaikė, nes žinojo, kad jei prasidės karas čia visur, tai perėsi brandolinį. O ne viena pusė nebuvo tam pasiryžus. Amerikiečiai neturėjo pakankamai daug, brandolinio ginklo sovietai buvo įsiveržę į priekį, nes 49-ais jie vandenilinę bombą sukūrė. Jį 5-6 kartus galingesnė už, už atominio, vandenilinio ginklo amerikiečiai neturėjo tuo metu, na ir, ir įstrigo. Perėjo karas į šaltąjį karą, tai yra periferinį karą, kuomet tiesiogiai tos dvi stovyklos nekonfliktuoja, kartais net šypsosi ir kalba apie bendradarbiavimą, bet kariauja va, kur nors Vietname, Korejoje, na, iš dalies galima ir, ir Lietuvoje sakyti, labai gerai Afrikoje kariavosi, nes ten nesvarbu, kas laimi, kas pralaimi, vis tiek visiems vienodai blogai baigėsi. E, tai taip, raudonųjų partizanų iš pradžių paliko tokias žvalgybinės diversinės grupės, bet jas gana nesunkiai iki 42 ir išnaikino. E, bandė siūsti, tau jau seniau minėtą antrą sekretorį Įciką Meskupą su operatyvinė grupė, išmetė ne Lietuvojo Latvijai, na, Latvijai ten juos greitai aptiko kažkoks eigulys ir, ir vokiečiai juos e, žuvo mm, susišaudime visą tą grupę. Sniečkus tapo partizaninio judėjimo štabo Lietuvos vadovu ir ėmė organizuoti visokius e, diversantų, žvalgybininkų ir kitokius karinės, politinės ir, ir visokios įvairių įvairiausios burius. 94 grupės jisai pasiuntė į Lietuvą, daugelis tų grupių žuvo, bet kai kurie įsitvirtino, ypač tie, kurie iš pradžių Baltarusijai, kur ištisi rajonai raudonų partizanų kontroliuojami, o vėliau iš jų ėmė skverbtis ir etnografinę Lietuvą. Tiesa, labai neprisiskverbė, ten jie daugiau e, susidarė dvi e, sritis, tai šiaurės ir pietų, Šiaurėje Matėjaus Šumausko, na, tiesą sakant, daugiau gudų ir, ir Na, bet taip, jų užduotis buvo geležinkelio iš Vilniaus sprogdinimas, va tuo dažniausiai ir užsiminėjo. Į pietus Henriko Zimano e, vadovaujama, ten irgi jie geležinkeliais užsijėmė, bet tie dar daugiau ir, ir visokių vietinių terorizavimų. Na, kai, kai ką čia daug bešnekėti iš tų partizanų, tai vėliau priskaičiavo, kad vos ne 10 tūkstančių jų buvo. Tiesa, dauguma tokie paskutinės dienos partizanai, kaip 44 vasarą, jau, jau frontas lenka, tai taip partizanavau, atsitraukiančius vokiečius apšaudė. Mm, už visus vokiečių gerus darbus ir vėliau visko ten aiškino. Bet iš tų na, 56 būrei įvairiaus dydžio reikšmės ir tipo, na, realiai gal, gal per visą tą karą kokie 4 tūkstančiai kažkaip ir galėjo būti priskiriami prie tų raudonų partizanų. Bet iš jų lietuvių apie trečdalis, tiesą sakant, 35 12,4 procentai, 17 procentų žydų. Na, čia didelis kiekis, nes dalis iš Vilniaus e, geto pabėgusių, e, net vieną dalinį buvo sudarę, o kiti rusai ir gudai. Na, taip gerai viską sudėjus, apie 5000 tegul jau ten būna, negi gaila. Beje, keitėsi jų ten tų dalinių pavadinimai, sakykime, iš Lenkų, tai Adomo Mickevičiaus buvo sudarytas o į karo pabaigą tai prasidėjo tokių visokių kestučių, birutės ir, ir panašus. Čia paprasčiausiai dalis iš vietinės rinktinės e, išbėgusi atsidūrė pas raudonus partizanus ir jų ten tas ideologiniai pavadinimai turėjo būti patrauklesni. Pripasakojo jie po karo, kad sunaikino 577 ešalonus. Sunaikino, va, tas man čia iš viso jokius rėmus netelpa, 110 tiltų Lietuvoje sunaikino. Na buvo jie ten per Merkį tiltą sudeginę, gal sprogdinant ten kokius, ar, ar čia vieną lieptą, kad kas antrą dieną nuversdavo, nu 110 tiltų. 48 kareivinės užėmė. Na, nei kareivinę kiekvieną būdelę laikyti kareivio, gal... O svarbiausia, jie nei daug, nei mažai, o vokiečių nukovė. Tai jau čia nesužeidė, užmušė, negyvai. 14 tūkstančių. Nu tai vokiečių beveik 3 e, pilnos divizijos fronto išeitų. Čia korpusą sutriuškino. Na, palikime, taip sakant, partizanų sąžiniai visas tas jų nesąmonės, nes na, taip, kuo giliau mišką, tuo storesni partizanai visiškai tinka mm, šitoms istorijom. Be raudonųjų aktyviai veikė armijos Krajovos, Zvionzak Valkis Broinai, mm, susidaręs dar 39 rudenį. Mm, na ir 42 Vilniaus armijos Krajovos apygarda sudaryta. Ji tokia, kaip sakant, šiaip sau. Tokio Aleksandro Kšižanovskio vil, Vilks, slapyvardžių Vilkas, vadovaujama na, kolaboravo šiek tiek su vokiečiais, švelniai tariant, kolaboravo, negali pasakyti, ypač 43-4 metais. Jų gulbės gesmė buvo operacija Ostrabrama, tai yra 44 mm, Liepos 13 mm, apsupo ta raudonoji armija Vilniuje ir, ir jį užėmė. Tai tam užėmime dalyvavo ir kiek galėjo armijos krajovas uh, Mm, karinių dalinių. Visi, kas paėjo, tie į Vilnių ir, ir, ir subėgo. Buvo pasiūstas į Vilnių Antanas Sniečkus, kad, taip sakant, Vilnių ir, ir nacionalinę vėlin Gedimino kalnę iškeltų, liepė taip atvyko ir, ir vos čia nepakliuvo, jisai užsiž, užsišoko iš pradžių ant armijos krajovas, po to ant, ant e, sovietinių kareivių patrulio, na, visai jam ten baigtis galėjo, nes, žinot, įtartina, nežinia kokia uniforma, be antpečių ginkluota grupė kažkur slankė, bet Sniečkus greit perėmė, taip sakant, valdžią ir pareikalavo, kad Vilnių nuo tų Lenkų visų išvalytų. Ir be jo reikalavimų ten tą jau ruošėsi padaryti ir sėkmingai padarė. Pakvietė armijos krajovos e, vadovus Ivanas Šernechovskis, jo frontas užėmė Vilnių, į, nežinau kaip čia pavadinti, pergalės puotą, turbūt. Kai jie atvyko, visus juos suėmė. Ir vėliau Vilniuje buvusios armijos Krajovos karinius dalinius, ką sugebėjo apsupo, nuginklavo, vadovybę suėmė, e, kitus galėjo nuginklavus, nuginklavus ir paleisti duomenis surinkus atgal arba leido judėti link Lenkijos. Panašiai nutiko ir tiem kariniam daliniam, kurie toje Ostrobramos, na, užros vartų operacijoje nedalyvavo, jos irgi tokiu pat principu. Vadovybė lagerius ir kalėjimus, eilinius arba namo, arba į Lenkiją. Taip, kad gavosi 45 metais armijos Krajovos e, pogrindis, antisovietinis Lietuvoje buvo labai ir labai minimalus. Visi veikėjai išsibėgiojo arba buvo va, tiesiog dar 44 e, sutriuškinti. Iš tų partizanų, kaip minėjau, nebūtų čia ką daug šnekėti, bet kaip nors dalyvavimas tame pogrindyje ar kažkokia parama taip pat sovietinių nomenklatūrininkų akimis atrodė kaip didelio lojalumo įrodymas ir Sniečkus savo aplinką formavo. Tiesiog ten matosi, tie žmonės, kuriuos jis iškėlė ir kurie tapo Lietuvos realiais vadovais, jie ir buvo arba iš to 16 divizijos, dažniausiai dar ir komjaunuolių ten aktyvistai visokiausia, arba tie va, kaip, kaip sakoma, partizanai, tikri arba įsivaizduojami, bet tokie. Tas partizaninis judėjimas beje buvo koordinuojamas ir prižiūrimas e, spec tarnybų, MGB, vėliau, kaip sakant, KGB virtusios. Ir, ir tų partizanų, tokių partinės grupuotės, jos egzistavo ir egzistavo ne tik Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, buvo jų. Negaliu pasakyti. Ukrainoje buvo. Na, toks savotiškas nomenklatūrinės raidos e, fenomenas karo metu įvyko ir kai kurios politinės permainos Sovietų sąjungos vykdytoje politikoje lietuvių atžvilgiu. E, pirma iš jų buvo valstiečių, valstiečių sovietizacijos sulėtinimas ir laikinas nutraukimas, nes 40-41, tai aišku, jie vykdė ten tą žemės ūkio reformą. Dvarus, taip sakant, nacionalizavo ir visus uh, pas ką daugiau 30 hektarų žemė irgi atėmė. Ir kreipėsi, va, kas norit, duosim, kam trūksta žemės. Įdomiai jie ten taip organizavo tą žemės davimą. Davė, davė, tam tikrą va, lojalių ar, ar tokių remiančių sluoksnelį susikūrė, bet davė, jei pažiūrėti ką ir kiek, tai tik stebėtis bereikia. Kam pusantro hektaro, kam du, kam tris – jie taip kažkuria, kažkodėl galvoja, kad Lietuva užtenka čia tų 3-5 hektarų dideliai šeimai pragyvent ir, ir dar. Jie išdalino ir ruošiasi išdalinti tik tai penktadalį visų nacionalizuotų, tai yra pavoktų žemę. Visas kitas jie pasiliko savo, busimiem kolhozam ir visokiem valstybiniam dvaram. Na tai reforma buvo šiaip saušvelniai tariant. E, kitas dalykas – kad visus tuos, kurie turėjo daugiau negu 5 hektarus, apkrovė duoklėmis. Ir tokio dydžio, kad čia galėtų daryti garbę arba kokiem kinų imperatoriam antikos laikų, ar, ar mongolam kokiem, net nežinau, nes duoklė natūra labai griežtai surašyta smulkmenom, ne pinigais, kad ten atsipirktum, išsipirktum, ne. Tiek bulvių, tiek vilnų, tiek, tiek litrų e, pieno, tiek kiaušinio ir, ir taip toliau, ir negali vieno kitu pakeisti. Bendra suma, kurios reikalavo tas duoklės ar pristatymų, beveik 60 e, procentų visų, visko, ką užauginai. Nesugebantis, ar negalintis, ar nenorintis imti traktuoti kaip skolingi baisiai valstybei, tas skolinimas, skolingumas valstybei savo ruoštą interpretuoti kaip sabotažas, atsisakymas, matai, tiekti produktus, na, o ką daro Sovietų sąjungai su sabotu, sabotuotojais? nu kaip su diversantais ar, ar, ar, ar su teroristais. Ne, nu, jų nežudo, bet dešimt metų lagerio, tai taip sakant, drąsiai galima tikėtis. E, kitas dalykas, taip va greitai prasiskolinę valstiečiai, jie būtų ta mase, kurią būtų galima manipuliuoti ir priimti į kolhozus. Nes čia vienas iš tų na, tokių spasto ar nespasto patrauklių dalykų ir buvo. Priimant į kolhozus, Viską, aišku, iš tavęs atima visą žemę amžiniem laikam, bet už tai nurašo ir visas tas skolas. Na, va toks gana negudrus mechanizmas. Tiesa, kolhozų Lietuvoje 41 kūrė ir, ir, ir, ir patys ten nenorėjo rašyti, kiek prikūrė. Tai penki, tai, tai, tai dešimt, tai, tai vienas, realiai tai koks vienas ir, ir buvo, bet vėl ten kolhozas. Ten sentikių bendruomenė, kurie ir taip kiekvieną pavasarį žemę persidalindavo kolektyvą kolektyvinė nuosavybė sentikių bendruomenės žemės buvo, tai pasiskelbė, kad jie kažkokio artelių, artelių, sovietinis kolhozas ir, ir taip toliau. Nie, nieko rimto nespėjo. Kita ypatybė 40 metų politikos buvo tiesiog visos lietuvių kultūrų, kultūrų literatūros ir, ir meno apraiškos paskelbimas, kad ji yra buržuazinė, klerikalinė, feodalinė. Na, patys galvokit visus neigiamus uh, epitetus ir nieko gero Lietuvoje nėra, sovietinė, viskas bus kitaip ir naujai, o visą kitą reikia naikinti, greuti ir... ir e, Tai karo metu šiek tiek pasikeitė požiūris ir Lietuvos istorija. Uh, ir literatūrą ir prasidėjo net lietuviško patriotizmo skatinimas. Na, sovietai mm, pamatė, žinojo ir iki tol, bet, bet, bet tas pats beje nutiko ir su, su rusų literatūra, istorija ir, ir kitais dalykais. Jeigu iki 39 metų ten visokie Aleksandrai Nevskai, Nevskai, feodalai išnaudotojai ir mongolų kolaborantai, tokiu jisai ir buvo, istorinis, tikrasis. Tai Stalinas jį padarė nacionaliniu herojų tik dėl to, kad štai jis kariavo, jis kariavo Livonijos ordinu ir laimėjo mūšį vien. Gerai, O jau kaip lietuviai su kryžiuočiais kariavę, tai čia dar paieškoti reikėtų. Tiesą sakant, galit neieškoti, niekur nerasite. Nei, nei analogų, nei, nei masto, nei, nei ilgumo. 200 metų karo, su visais ten, tai vos ne 300 metų nuolatinio karo. Labai gerai, vat būtent tavo lietuvių kova su, su vokiečiais, kryžiuočiai tie patys prusokai, tie patys nacistai, tie patys, tie patys vakarai prakeikti ir, ir reabilitavo ir Maironį, ir Donelaitį, ir, ir visus, kurie ką nors prieš vokiečius parašė yra reabilitavo, leido naudoti, vartoti. Taip su, su kopiūram, ten be reikalo dievo vardą į Maironis mini, tai iškirpti, nereikia, kad skaitytų, bet kitkas gali būti. E, gatvių pavadinimuose, ten kažkokiu reiškiniuose, daiktuose leido šitą. Pagonišką Lietuvą priemė, bet priemė tą istoriją tiek, kiek tai lietė kova su kryžiuočiais. Kova su rusais, ne, šitas tabu, nei žodžio ir, ir kalbų negali būti. Ir, ir kitų ten buvo tokių istorinių triukų, bet, bet truputį tas va, Lietuvos niekinimas ir, ir draudimas, jisai, jisai pasitraukė į šoną. Lietuvos klausimas tarptautinėje arenoje jis buvo išspręstas su neregėtų lengvumu. Teherano konferencijoje reikšta, kad mm, Stalinas pareiškė, kad už patirtus nuostolius jis reikalauja savo teritorijų ir dar jam reikia neužšalančių uostų Baltijos jūrai, dėl to Kaliningradas ar Karaliaučius turi atitekti TSRS. Niekas labai ir neprieštaravo, nors atvirai pasakius, tas ten Karaliaučiaus uostas tai ne jūrinis, o Piluva dabartinis Baltijskas jis gali ir užšalti, na bet tiek to. Visi numojo ranka ir, ir Baltijos šalių klausimas buvo lengvai išspręstas Roosevelto su Čerčiliu be jokių e, problemų. Mm, e, šiek tiek buvo reanimuotas ir tai prisidėjo beje prie tokio labai jau formalaus e, Respublikų sąjunginio suvereniteto sim, simboliškumo, sakykim taip. Tai jungtinių tautų sukūrimas, nes iš pradžių galvota, kad kiekviena valstybė turės po vieną balsą generalinėje asamblėje ir tada Sovietų sąjunga sumastė, kad palaukit, Sovietų sąjunga 16 valstybė ir mes va turėsim čia tų balsų krūvą. E, na, vėliau visgi mm, suvokus, kad e, viską lems saugumo taryba, tai yra pagrindinių valstybių nugalėtojų, taip sakant, susirinkimas su, su rota, rotu, rotacijos būdu pakliūvančiom mažom valstybėm. E, tas e, skaičius netokiu svarbu buvo, e, bet buvo sugalvota, kad vis tiek Sovietų sąjunga turės keturias vietas. Tai pati Sovietų sąjunga, Ukraina, Baltarusija ir viena iš Baltijos šalių, greičiausiai Lietuva. Bet kadangi Lietuvos nepripažino, nei, nei Didžioji Britanija, nei Jungtinės Amerikos valstijos kaip Sovietų sąjungos sudėtinės dalis okupacijos teisėtumo, na tai Lietuvą ir nubraukė. Tiesą sakant, nieko tai nekeistų, jei, jei ir būtų, kokie ten baltarusių ar ukrainiečių diplomatai jungtinėse tautose, kur jie ambasadas dar turėjo be, be, be, be New Yorko savo atstovybių, niekur. Tiesą sakant, ir Lietuva ten pseudo turėjo prie, prie Vašingtone, ten amžinai trindavosi koks nors vienas kaip ir atstovas, na, ryšiam su KGB ir, ir išeivijos priežiūrai skirtas, koks ten atseit diplomatas ir, ir, ir jis ten... Uh, diplomatas civiliniais rūbais ir jis ten užsiminėdavo savais reikalais. Bet e, tas va toks e, pseudo valstybingumas jis atsiliepia tuo, kad buvo atkurta užsienio reikalų ministerija Lietuvoje. Na, veikia jinai. Krušiovo metais pusantro etato buvo. Viena sekretorė, kuri ir valytoja, ir pusė etato dar ministras, kuris centro komiteto sekretorius, Preikšas toks kazys buvo, va, jis ir užsienio reikalus tvarkė. Kadangi Lietuva okupuota, tai niekur jokioj šaly, jokios atstovybės Lietuva LTSR niekada neturėjo. Tiesa, skaičius tų diplomatų kabutėse auga ir, ir Sovietų sąjungos gyvavimo pabaigoje jau ten 15 ar 16 darbuotojų buvo. Jie rado kuo užsiimti, bet tas rado kuo užsiimti, tai buvo arba draugiškų visokių e, iš sovietinio lagerio valstybių delegacijų prieminėjimas, ap, ekskursijų rengimas, arba santykiai su lietuviai išeivyje visų pirma Jungtinėse Amerikos valstijose. E, kita permaina e, buvo simbolikos pakeitimas – Herbas e, baisusis e, atspaudinis nuo 41 metų liko, bet e, porą metų Lietuva tevinė mūsų buvo LTSR himnas ir trispalvė buvo LTSR vėliava. Beje, trispalvė du kartus net pabuvo tokia LTSR vėliava, nes perestroikos metais dar aukščiausia taryba uh, ten nesutiko priimti įstatymo, kad e, Lietuvos teisės aktai aukščiau Sovietų sąjungos, Brazausko visokių protestų dėka, bet už tai priėmė 87 metų pabaigoj, kad Lietuvos valstybinė vėliava, tai yra ne Lietuvos, o LTSR, yra trispalvė, geltona, žalia ir raudona. Na, čia taip, istorinės įdomybės, bet nenustepkite, jeigu kur pamatysite ar, ar, ar išgirsite. Ir čia turbūt idiotiškiausia, kad už trispalvės iškelimą 40-ais nužudyt galėjo. O kuomet įveda tą sovietinę trispalvę raudoną, baltą, žalę, tai trispalvės iškelimas irgi buvo didelis žygdarbis, nes už jį galėjo kelis metus kalėjime būti pasodintas kankinti galėjo ir, ir labai ir labai daug negerų dalykų nutikti galėjo. E, kaip ir už e, Lietuvą tevinę mūsų, už tautinės gesmės gėdojimą, grojimą ar, ar, ar šiaip kokį, kokį nors jo kitokį atlikimą.